50 languages. 96 96 96คำสันธานสาม Conjunctions 3 Conjunctions 3ดิฉันจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง I get up as soon as the alarm rings. I get up as soon as the alarm rings. ดิฉัน จะง่วงนอนทันทีที่ดิฉันเริ่มเรียนหนังสือ I become tired as soon as I have to study. I become tired as soon as I have to study. ดิฉัน จะเลิกทำงานทันทีที่ดิฉันอายุหกสิบ I will stop working as soon as I'm sixty. I will stop working as soon as I am sixty. คุณจะโทรมาเมื่อไหร่ When will you call? When will you call? ทันทีที่ดิฉันมีเวลา As soon as I have a moment. As soon as I have a moment. เขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลา He'll call as soon as he has a little time. He'll call as soon as he has a little time. คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่ How long will you work? How long will you work? ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังทำได้ I'll work as long as I can. I'll work as long as I can. ดิฉันจะทำงานเท่าที่ดิฉันยังแข็งแรงอยู่ I'll work as long as I'm healthy. I'll work as long as I am healthy. เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน He lies in bed instead of working. He lies in bed instead of working. เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว She reads the newspaper instead of cooking. She reads the newspaper instead of cooking. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน He is at the bar instead of going home. He is at the bar instead of going home. บ้านเขาอยู่ที่นี่ As far as I know, he lives here. As far as I know, he lives here. ท่าที่ดิฉันทราบ ภรรยาของเขาไม่สบาย As far as I know, his wife is ill. As far as I know, his wife is ill. เท่าที่ดิฉันทราบเขาตกงาน As far as I know, he is unemployed. As far as I know, he is unemployed. ดิฉันนอนหลับเพลิน มิฉะนั้น ดิฉันก็จะตรงเวลา I overslept otherwise I'd have been on time I overslept otherwise I'd have been on time ดิฉันพลาดรถเมย์ไม่งั้น ดิฉันก็จะตรงเวลา I missed the bus otherwise I'd have been on time. I missed the bus. Otherwise, I'd have been on time. ดิฉันหาทางไม่พบ I didn't find the way. I got lost. Otherwise, I'd have been on time. I got lost. Otherwise, I'd have been on time.